Esselamu alaikum, kako postupiti kada se džuma klanja bez abdesta? Znači, nemamo mogućnost da tu džumu klanjamo ponovo, nismo imali abdesta, šta ćemo učiniti u toj situaciji? Kada se bio, sjetimo, hoćemo klanjati podne. Ako smo bili u zaboravu nakon džumanskog namaza, još uvijek je vrijeme, znači dok i kindije, onda ćemo uzeti abdest i klanjati podnu namaz, ako smo se prisjetili da smo ostali bez abdesta.